Here we need to discern in this way because of arising of v i n y a n a patisandi nama rupa arises. เราจำเป็นที่จะต้องได้กำหนดดูจนเราเห็นว่าเป็นเพราะปฏิสันธิวิญญาณได้เกิดขึ้น No no no not ปฏิสนธิวิญญาณ because of arising of vijnana patisandi nama rupa arises. Here we need to take vijnana as a sankhara. ขออภัยค่ะ ในในที่นี้วิญญาณหมายถึงจิตของสังขารสังขารกรรมมะค่ะเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูให้เห็นว่า เพราะวิญญาณวิญญาณขันก็คือจิตจิตของสังขารกรรมที่เราได้ทำในอดีตชาติจึงทำให้ปฏิสนธินามรูปเป็นผลเกิดขึ้นค่ะ Another way is sahajada vinyana Because the arising of Sahajada v i n y a n a associated v i n y a n a so p a t i s a n d i Nama Rupa arises. และในในอีกแบบหนึ่งก็คือให้กำหนดดูสาชาตาวิญญาณ อย่างเช่นปฏิสนธิเป็นเพราะปฏิสนธิวิญญาณได้เกิดขึ้น ดังนั้นปฏิสนธินามรูปซึ่งเป็นสาชาติกันก็ได้เกิดขึ้นค่ะ so in this way it is causal arising cause arising สมุทัยธรรมในในลักษณะนี้นี่คือสมุทัยธรรมะค่ะ so as the Buddha taught วิจารปัจเจยสังขาระสังขาระปัจเจยวิญญาณันวิญญาณปัจเจยนามรูปันนามรูปะปัจเจยสลายเรนะสลายเรนะปัจเจยภาโสภาษาปัจเจยวิรณา วิทนาปัจจัทานะทานาปัจจอุปาทานะ and so on this is the way of practicing dependent origination ตามที่พระบรมศาสดาได้ตรัสว่า อวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณ วิญญาณปัจจยานามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนะ ราจตนาปัจจยาภาษะภาษะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตันหา ตันหาปัจจยาอุปาทาน อุปาทานปัจจยปัจจยาพะโวภวะปัจจยาชาติ ชาติปัจจยาชรามรณะโสกปริเทวะทุกขาโทมนัสปายาสะนี่ ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูให้เห็นตามที่พระบรมศาสดาตรัสสอนนี่ค่ะสู้ Now I will tell you, tell all of you, another meditator's experience. และในขณะนี้พระอาจารย์จะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมอีกท่านหนึ่งค่ะ So for about these meditators, I will talk about maybe four or five past lives together. to make all of you understand how life is going on และในในกรณีของผู้ปฏิบัติธรรมท่านนี้พระอาจารย์จะเล่าอดีตชาติของเขาสี่ถึงห้าชาติว่าพบพบเนี่ยเป็นไปอย่างไรคะความเป็นไปของพบ In one of his past life he was a he was a village girl poor village girl too ในในอดีตชาติหนึ่งเขาได้เกิดเป็นชาวบ้านที่ยากจนค่ะ One day he pick pick up white flowers and then he offer flowers white flowers and water to the b g o d a ในวันหนึ่งเขาได้เก็บดอกไม้ป่าแล้วก็นำดอกไม้ป่าและน้ำไปถวายพระเจดีย์ค่ะ And then she make an aspiration because of this wholesome deed may I be reborn as a rich man และเธอผู้นั้นซึ่งเป็นเด็กสาวชาวบ้านที่ยากจนได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยผลบุญที่ที่เธอได้ถวายน้ำดื่มและดอกไม้ป่า แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เธอได้เกิดเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยค่ะ Fortunately, at the near-death moment of her life, that object appeared. และเป็นโชคดีที่ในขณะใกล้ตายอารมณ์นั้นได้ปรากฏที่ขณะใกล้ตายของเธอค่ะ So in another life he became a rich man และในชาติถัดมาเขาได้เกิดเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยค่ะ so he was born as a man who became very wealthy เขาเกิดเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยมากค่ะ but in that life he had sons and daughters แต่ว่าในชาตินั้นเขามีบุตรธิดาค่ะ he lived a wealthy life often making offerings to a, to the poor และในในชาติที่เขาเป็นผู้ชายที่รวยเขาเขามักจะให้ทานแก่คนยากจนอยู่เสมอค่ะ He lived his life in comfort and with much contentment เขาเขา มีชีวิตที่สะดวกสบายแล้วก็มีความสุขความพอใจกับชีวิตนั้นค่ะ However he certainly could not live forever แต่ก็เป็นธรรมดาที่ชีวิตย่อมจะไม่ยั่งยืนตลอดไป One day as he lay on his deathbed he heard his sons and daughters quarreling about their inheritance และในขณะที่เขานอนอยู่บนบนเตียงใกล้ใกล้ที่จะตายเขาได้ยินเสียงบุตรธิดาทะเลาะกันเรื่องมรดกค่ะ He felt very upset and died in anger เขารู้สึกผิดหวังมากแล้วก็ตายด้วยโทสะค่ะ I think we can safely say that there may be some in this audience who may suffer a similar fate พระอาจารย์คิดว่าในในหมู่ผู้ฟังนี้อาจจะมีบางท่านที่จะต้องประสบชะตากรรมเช่นนั้นค่ะ Parents parents love their sons and daughters very much ป็นธรรมดาที่บิดามารดาย่อมจะรักบุตรธิดามากค่ะ They may consider their children as treasures เป็นธรรมดาที่พ่อแม่อาจจะคิดว่าบุตรธิดาเป็นดังแก้วมณี However u n s e r t a i n is the mind of people แต่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นธรรมดาที่จิตของคนย่อมจะไม่แน่นอน Children are also people คน ลูกลูกก็เป็นคนเหมือนกัน People can behave foolishly due to ignorance and craving และคนก็อาจจะประพฤติได้อย่างโง่โง่เนื่องมาจากอวิชชาและและอะไรนะคะอวิชชา and craving อวิชชาและตัณหาค่ะ We see this in the wealthy man's children ซึ่งเราสามารถที่จะเห็นตัวอย่างนี้ได้จากบุตรธิดาของชายผู้ร่ำรวยผู้นี้ค่ะ It was deeply upsetting for him that his sons and daughters were quarreling about inheritance at a time when he, their father, was about to die. และเขารู้สึกผิดหวังมากที่บุตรธิดาของเขาทะเลาะกันในขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงใกล้จะตายค่ะ It was very shocking มันทำให้เขาตระหนกมากค่ะ Tranok. Shocking. No, no, he. It was very shocking. This is what we are. We say after hearing this. หลังจากที่เขาได้ยินบุตรธิดาทะเลาะกันทำให้เขา It was very shocking. It was very shocking. Very shocking. สึก shocking ตระหนกนะตระหนกเพรอดไม่ใช่ไม่ชีไม่ชีใช่เขาไ ไม่อันนี้ไม่ใช่คำของเขา เพราะว่าลูกลูกชายและลูกสาวทะเลาะกัน มันเป็นเป็นสิ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าตระหนกที่ที่บุตรธิดาของเขาทะเลาะกัน The inconsiderate and inconsiderate misbehavior was a great shock and disappointed to him และ inconsiderate เพราะว่าพฤติกรรมของลูกเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวและทำให้เขาเขาทำให้เขาผิดหวังแล้วก็ตกตนกอะค่ะ If you see your sons and daughters are quarreling when you are about to die, what happens? ถ้าเผื่อว่าท่านได้เห็นลูกของท่านทะเลาะกันเรื่องมรดกในขณะที่ท่านใกล้จะตายนี่ท่านจะรู้สึกอย่างไรคะ No he died in anger และในในตอนนั้นเขาตายด้วยโทสะค่ะ Because of this he was reborn he was reborn carrying a heavier burden of an animal's five aggregates เป็นเพราะเป็นเพราะว่าเขาตายด้วยโทสะทำให้เขาปฏิสนธิโดยต้องแบกภาระที่หนักของสัตว์เดรัจฉานค่ะ Do you want to know ท่านอยากทราบไหมคะว่าเขาเกิดเป็นอะไร He was reborn as a snake เขาเกิดเป็นงูค่ะเขาเกิดเป็นงูค่ะงู The nearest cause for having to carry the burden of a snake was his disappointment with his sons and daughters. ก็เหตุใกล้ที่ทำให้เขาต้องเกิดเป็นงู If we die with attachment to our sons and daughters at the near death moment, we will also fall into one of the four woeful states หากว่าในขณะใกล้ตายถ้าเรามีความยึดติดอยู่อยู่กับลูกสาวลูกชายของเรา ความยึดติดนั้นจะนำให้ท่านไปเกิดในหนึ่งในอบายภูมิค่ะ People in the world die in various manners คนในโลกเนี่ยตายในตายในอาการต่างๆกันค่ะ Some die young some die old บางท่านก็ตายในขณะที่ยังหนุ่มสาว บางท่านก็ตายในขณะที่แก่ Some die of cancer บางท่านตายด้วยโรคมะเร็งค่ะ Some die for their belief บางท่านก็ตายเพื่อความเชื่อ Some die poor and some die rich บางท่านก็ตายจนบางท่านก็ตายรวยค่ะ In whatever way we die the object at the near death moment will be what determines our next future existence แต่ไม่ว่าเราจะตายแบบใดก็ตามอารมณ์ที่ปรากฏในขณะใกล้ตายเนี่ยจะเป็นตัวที่ตัดสินว่าท่านจะไปเกิดที่ใดคะ่ะ Now you see from the poor girl village girl and then rich person from a rich man life snake That's why we cannot we cannot understand just by looking at what our existence in this very life is ท่านก็ได้เห็นแล้วว่าจากจากชีวิตที่เป็นเด็กสาวชาวบ้านที่ยากจน แล้วก็มาเกิดเป็นผู้ชายที่ร่ำรวย แล้วก็กลับมาไปเกิดเป็นงูทีนี้ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถที่จะตัดสินได้จากการ พบนี้พบปัจจุบันนี้เพียงพบเดียวค่ะ As a snake he lived in the forest งูงูตัวนั้นอาศัยอยู่ในป่าค่ะ The prey she liked she liked best to eat was rabbits และเหยื่อที่เขาชอบกินมากที่สุดก็คือกระต่ายค่ะ She would hunt rabbits for her food most of her life แล้วเขาโดยมากอาหารที่เขาลากจะเป็นกระต่ายค่ะตลอดชีวิตของเขาค่ะ The attachment of the flesh of the rabbit was so strong that it caused the image of a rabbit to appear in her mind when she was a snake and about to die ความความติดใจในเนื้อกระต่ายนั้นทำให้ภาพของกระต่ายปรากฏในขณะสุดท้ายใกล้ตายของงูตัวนั้นค่ะ Consequently, consequently, she was reborn in the next existence as a rabbit แล้วในชาติต่อไปก็ปรากฏว่าเขาเกิดเป็นกระต่ายค่ะ Let me ask you a question ขอให้พระอาจารย์ถามคำถามท่านทั้งหลายสักคำถามหนึ่ง Do you like chicken ท่านชอบเนื้อไก่ไหมคะ Do you like chicken soup ท่านชอบแกงไก่ไหมคะ Then do you like chicken thigh? ท่านชอบเนื้อน่องไก่ไหมคะ I believe that most of you do. พระอาจารย์เชื่อว่า พวกท่านส่วนใหญ่จะชอบทานเนื้อไก่ Is it possible to be reborn as a chicken simply because of being attached to chicken meat? เป็นไปได้ไหมคะ ที่ท่านจะเกิดเป็นไก่ เพราะว่าการติดใจในเนื้อไก่ Yes yes it is possible ใช่ค่ะนี่เป็นฐานะที่จะมีได้ค่ะ They like to eat vegetable If you like beef you may be reborn as a cow too และถ้าท่านชอบเนื้อวัวท่านก็อาจจะเกิดเป็นโคค่ะ Which is usually stronger your attachment to vegetables or your attachment to meat และความติดใจในในเนื้อเนื้อสัตว์ yes yes due to ignorance we crave existence for its own sake no matter what it is เนื่องมาจากตัณหาเราเราจะ ย่อมจะปรารถนาที่จะที่จะมีภพชาติ โดยไม่ได้ใส่ใจว่าจะเป็นภพชาติใด so now let us return to the meditator's past life และท่านจะกลับไปที่อดีตชาติของผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นค่ะ being now reborn as a rabbit she also lived in the forest แล้วในชาติที่เกิดเป็นกระต่ายก็อาศัยอยู่ในป่า One day she was caught by a hunter. ในวันหนึ่งกระต่ายก็ถูกนายพรานจับไปค่ะ He took her to his h o m e นายพรานได้จับกระต่ายไปที่บ้านของเขาค่ะ He felt pity for the rabbit. แล้วนายพรานก็ได้เลี้ยงดูให้อาหารกระต่ายค่ะ He kept her in, a, in his house and fed her well. แล้วนายพานได้เลี้ยงกระต่ายเอาไว้ในบ้านแล้วก็เลี้ยงอาหารอย่างดีค่ะ That was most fortunate for her นี่เป็นโชคดีมากของเธอค่ะ She had the opportunity to hear the daily devotional chanting of the Handa's daughter at home และเขามีโอกาสเขามีโอกาสดีที่ได้ที่ได้ยินเสียงสวดมนต์ของทิดาของนายพรานทุกวันค่ะ The r e d w o o took delight in listening to the chanting, although one of the whole, she was unhappy living in a house. กระต่ายตัวนี้มีความมีความสุขที่ได้ที่ได้ยินเสียงสวดมนต์ประจำวันของทิดาของนายพลานแต่ว่าเขาไม่มีความสุขที่ที่จะอยู่ในบ้านนะคะ It is natural for forest dwelling animals to hunger after living in the เพราะว่าเป็นธรรมดาของสัตว์ป่าที่จะปรารถนาที่จะอยู่ในป่า with growing depression the rabbit became sick and grew very thin เพราะว่าความความความระทมทุกข์ที่ที่กระต่ายต้องอยู่ในบ้าน แทนที่จะอยู่ในป่าทำให้ ทำให้กระต่ายซึมเศร้าแล้วก็ผอมลงมากค่ะ Eventually finally she died ในที่สุดกระต่ายก็ตายค่ะ When she was about to pass away she saw a dark skinned old man of Indian features walking past the house และแต่ว่าในขณะใกล้จะตายกระต่ายได้แลเห็นชายที่มีลักษณะ แบบชาวอินเดียนแล้วมีผิวคล้ำเดินผ่านหน้าบ้านค่ะ Due to ignorance she instantly became attached to him เนื่องมาจากอวิชชาทำให้กระต่ายตัวนี้ยึดติดคือพอใจในในรูปลักษณะของผู้ชายอินเดียนนี้มากค่ะ Fortunately the object that appeared at the near that moment was the delightful feeling that arose whenever she h a d the devotional c h a n c e แต่ว่าโชคดีที่โชคเป็นโชคดีของกระต่ายที่อารมณ์สุดท้ายใกล้ตายเนี่ยเป็นความดีเป็นความยินดีที่กระต่ายมีความสุขในเวลาที่เขาได้ได้ฟังเสียงสวดมนต์ประจำวันของทิดานายพรานนะคะ That wholesome feeling caused her to, re, to be reborn as a human being in the next life และกุศล กุศลกรรมนั้นส่งผลให้กระต่ายนั้นได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติถัดมาค่ะ as a man with Indian features and complexion แต่ว่ามีรูปลักษณะแบบชาวอินเดียนค่ะ village girl rich man snake rabbit Indian features man ก็ท่านทวนให้ฟังว่าจากเด็กสาวชาวบ้านก็ เด็กสาวชาวบ้านที่ยากจนก็มาเกิดเป็นผู้ชายที่ร่ำรวย แล้วมาเกิดเป็นงู แล้วมาเกิดเป็นกระต่ายแล้วก็มาเกิดเป็นชายที่มีรูปลักษณ์แบบชาวอินเดียนค่ะ That's why our life is ups and down นี่เป็นเหตุผลที่ว่าพบพบชาติเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ำต่ำค่ะ That's why Buddha said in the rounds of rebirth. There is, there was no existence in which we have never been born. นั่นเป็นเหตุผลที่พระบรมศาสดาได้ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีภพใดที่เรายังไม่เคยเกิดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหม We don't we don't need to feel proud of ourselves if we are rich in this very life. และในในภพนี้เราไม่ควรจะภาคภูมิใจที่เราเกิดที่เราที่เรามีชีวิตที่ดีในภพนี้ค่ะ We don't need to feel proud of ourselves if we are rich in this very life เราไม่พึงภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนรวยในชาตินี้ We should make use of our reach. เราควรจะใช้ประโยชน์จากความรวยของเราค่ะ Only then reach will be beneficial. ต่อเมื่อถ้าถ้าทำได้ดังนี้แล้วความร่ำรวยจึงจะเป็นประโยชน์แก่เรา So you all need to understand at the near death moment, if we remember our children with a sense of grief and worry, we cannot be reborn as a human being or somewhere in a good realm. และถ้าในขณะใกล้ตายถ้าถ้าเผื่อว่าเรามีเรามีถ้าตายด้วยความโลภและความ At the near death moment, if we remember our children with a sense of grief and worry, we cannot be reborn in a human realm or in a good states. ในขณะใกล้ตายถ้าเราระลึกได้ถึงสิ่งที่ทำให้เรายึดติดหรือว่ากังวลเราทั้งสองอย่างนี้ไม่อาจจะนำให้เราไปเกิดในสุขติภูมิค่ะ The near-death m o m e n t object must be a wholesome object for us to be reborn in a good realm อารมณ์สุดท้ายขณะใกล้ตายจำเป็นที่จะต้องเป็นกุศล จึงจะนำให้ท่านไปเกิดในสุขติภูมิค่ะ We are not sure whether which object will appear at the near that moment ซึ่งเราไม่สามารถที่จะแน่ใจได้ว่าอารมณ์ใดที่จะปรากฏในขณะสุดท้ายใกล้ตายของเราค่ะ It is explained it is said Given an example when the wind blows strongly ท่านยกตัวอย่างว่าเมื่อลมพัดอย่างรุนแรง It is explained it is said I think it is not directly by the Buddha. It is in the commentary. จากนี่เป็นคำอธิบายจากอัตถกถาค่ะ So when the wind blow, dry leaves from a tree, the drops. เมื่อลมพัดอย่างรุนแรงใบไม้แห้งก็จะร่วงหล่น Can we say where the tree leaves are dropped? เราเราจะสามารถบอกได้ไหมคะว่าใบไม้จะจะไปจะไปตกลงที่ใด we got, we are not sure we can't s e e เราเราไม่อาจจะกล่าวได้ว่าจะไปตกลงที่ใด in the same way when the ordinary people die it is like the tree leaves that fall when the wind blows และในทำนองเดียวกันเมื่อปุถุชนตายก็จะเหมือนกับ ใบไม้ใบไม้แห้งที่ร่วงลง ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปตกลงณที่ใด It will drops wherever มันจะร่วงลงในที่ใดก็ตาม It means that mostly they fall to the four four states แต่ว่าหมายหมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้วจะตกไปเกิดในอบายภูมิค่ะ Because of this reason we all need to engage practicing or engage doing good deeds in our life more and more and more ด้วยด้วยเหตุผลนี้เราจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามที่จะสั่งสมกุศลกรรมให้มากขึ้นและมากขึ้นในชีวิตของเราค่ะ Now I have talked about causal arising ในขณะนี้ท่านได้ท่านได้กล่าวไปแล้วถึงสมุทยะ สมุทัยธรรมะ And also Buddha taught วิจารณิโรธาสังขารนิโรธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธ cessation และพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสสอนถึงนิโรธวาละก็คือ เมื่ออวิชชาดับสังขารจึงดับ เมื่อสังขารดับวิญญาณจึงดับ เมื่อวิญญาณดับนามรูปจึงดับเป็นอย่างนี้เป็นต้นค่ะ This is cause cause perishing or cessation นี่เป็นวยะวยธรรมาวยธรรมา So to understand it when are we when our ignorance when does our ignorance cease ท่านคงได้เข้าใจแล้วว่าเมื่ออวิชชาสำรอกออกหมดโดยไม่มีเหลือเมื่อเมื่อเมื่อใดที่อวิชชาจะดับหมดโดยไม่มีเหลือ so for all of you if you are just ordinary persons so you cannot make an end of suffering now it will be in the future maybe future in this very life or in the near future และสำหรับท่านทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอวิชชาจะดับก็แต่เมื่อในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในในชาตินี้ในในการภายหน้าหรือว่าในในอนาคตชาติหน้าต่อต่อไปค่ะ so to be able to practice these c a u s s perishing vayadhamma we need to understand the existence in which ignorance ceases ในการที่จะปฏิบัติเพื่อดูวยธรรมมาเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูเพื่อให้เห็นว่าในภพใดที่อวิชชาของเราจะดับลง Because of this reason, after meditators descend their past lives, for five existences, and then we taught them their future existences. ด้วยเหตุผลนี้เมื่อเมื่อทางพระอาจารย์ได้สอนให้ผู้ปฏิบัติได้กำหนดดูอดีตชาติไปห้าอดีตชาติแล้ว so we the difference is we change the direction to the past now to the future ความแตกต่างก็คือเราเปลี่ยนทิศทางก็คือจากในอดีตชาติเราย้อนหลังไป ส่วนในอนาคตชาติเราก็ไปข้างหน้าค่ะ so before explaining about it I want all of you know in the samatha meditation Buddha taught Buddha taught marana nusati recollection of death และตอนก่อนที่พระอาจารย์จะอธิบายเรื่องนี้ พระอาจารย์อยากให้พวกท่านทั้งหลายระลึกว่าใน กายในพระพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนมรณานุสติค่ะ so we taught meditators recollection of death และเราได้สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้กำหนดกำได้ได้ปฏิบัติมรณานุสติค่ะ so when they are going to practice recollection of death they must see the cutting off of the life faculty ในการที่จะปฏิบัติมรณานุสติ ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องเห็นการตัดตัดขาดของชีวิตตะค่ะของชีวิต Simply to s e e before meditators die their bhavanga is bright